Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah والسلام Nastavljamo sa našim današnjim predavanjem iz oblasti fikha i govorimo znači o fikskim pravilima. Došli smo do šestog pravila koji glasi Podnosi se pojedinačna šteta radi odbijanja sveopće štete. Znači, podnosi se pojedinačna šteta radi odbijanja sveopće štete. Malo prije sam spomenuo, znači, prije samog predavanja, vi ste slušali, žene nisu, da je cilj šerijata da ljudima pribavi korist, šerijetski propisi su znači došli da ljudima pribave korist na ovome svijetu, naravno i na onome, a da im otpune šteti. To je cilj, glavni cilj šerijata. Šta je to sveopća šteta? Sveopća šteta je ona šteta koja pogađa većinu svijeta, većinu ljudi određenog mjesta a pojedinačna šteta je ona koja pogađa pojedinca ili manju grupu. E sad, zbog toga je ova šteta manja od sveopće štete. Znači, pošto pogađa manji dio ljudi ili pojedinca, ona je manja od sveopće štete. I zato se daje prednost. U šerijetu se daje prednost, u islamskom pravu. Tome je da se suzbije sveopća šteta, da se ona spriječi sveopća šteta koja pogađa većinu svijeta, pa makar to prouzrokovalo pojedinačnu štetu. Navest ćemo neke primjere, pa ću ja navesti jedan primjer, recimo iz današnje naše svakodnevnice, jedan aktualan primjer. Recimo, trgovina je uvijek bila raširena u svim vremenima i aktualna je danas dan i ljudi žive od trgovine, od prodaje i tako dalje. Posebno je aktualna prodaja prehrambenih, osnovnih životnih namirnica, jeli? I vrlo često ti proizvođači i prodavači dižu cijene onih potreba i namirnica, znači koje su neophodne osnovne, jeli, potrebe ljudi, bez kojih ljudi, bez kojih ljudi teško živjeli. I zato e, šerijet, odnosno islamski, islamsko pravo, dozvoljava vlastima, vlastima da ograniče cijene prehrambenih proizvoda i drugih artikala koji su osnovna potreba svijeta. Kada trgovci žele da prekomjerno povećaju cijene da bi zaradili. Znači recimo dođe do male nestašice, recimo brašna ili ulja, nečeg drugog ili nafte, kao što sad radi. Ovi naši jeli, prodavači nafte i distributeri, dok čuju negdje tamo u Iraku da je pukao neki naftovod, odmah povećaju cijenu. Znači, odjednom povećaju cijenu i zloupotrebljavaju te jel, ovo stanje u svijetu. Znači, dozvoljeno je vlastima da ograniče cijene prehrambenih proizvoda. Kažu, ne smijete prodavati brašno više, recimo, skuplje od marke po, kilogramu. Iako bi ovi mogli prodavati po dvije marke. Svijet bi kupovo, mora. Mora to po brašno i osnovni životni namirnici. Isto tako je dozvoljeno, recimo, srušiti privatni zid ili kuću koja ugrožava ostali svijet, ugrožava ovaj, e, onu sveopću korist i potrebu svijeta ili određenog mjesta. Treba da prođe neki put od posebne važnosti kroz neko naselje ili ulicu, ali neko ne da, svi ovaj, se složi, jedan ne da, ne da neku kuću svoju da mu se sruši, stara kuća. Platit će neće je srušiti, platit će ne da. U tom slučaju ovaj, vlasti mogu donijeti odliku da mu je sruše bez njegove volje. Bez njegove volje u ovim današnjim vremenima malo ovog liberalizma, i demokratije, onaj plaho se nagađaju sa ljudima. Pa nekome, jel, duh ne, ne da onako iz čefa, ne da me oča, e, po, po, metru neku veliku, jel, cifru, veliku cijenu. U tom slučaju ne gleda se njegovo traženje, nego vlast ima pravo da mu suši kuću. će mu ona realnu cijenu, koja je realna cijena tvoje kuće je 50.000, a ti traži stotinu, se o pojedinačnoj šteti. Razumijete, pojedinačna je šteta da mu se sruši zid neki ili kuća, a ako mu se ne sruši, ne sruši onda će to biti sveopća, velika šteta. Jer tuda neće moći proći put koji je od posebne važnosti. Sedmo pravilo, evo je ono što sam malo preispomenuo spomenuo na početku predavanja od prvog, da darurat, ubih mahdurat, nužda zakon mijenja, odnosno pravilo glasi nužda čini dozvoljenim ono što je u osnovi zabranjeno. Nužda čini dozvoljenim ono što je u osnovi zabranjeno. Recimo imamo neki haram kao što je vino, odnosno alkohol kao što je jedenje svinskog mesa, kao što je recimo nijekanje neužbila vjere i vjerskih temelja, to je u biti zabranjeno, haram. Čak i ovo zadnje dijelo koje izvodi iz vjere, ako ćemo nešto što je temelj Islama, kažemo da to nije tako i da ne postoji, ne uzbila, kažemo da ne postoji, e, ne vjerujemo u knjige mimo Korana, mi nismo vjernici tada. Šta je to nužda? Ovo pravilo je aktuelno danas. Mnogi ga, jeli, ovaj, mnogi ga se dotiču i spominju i koriste u svome životu vrlo često neispravno, a to je da nužda zakon mijenja. Pa kad nužda zakon mijenja, pa onda sve postoje dozvoljeno što je što je zabranjeno biti Po nekima to, to, tako se čini greška. Šta je to nužda i kad neka, neka situacija postaje nuždom? Nužda je opravdanje koje čini da u osnovi zabranjena stvar postaje dozvoljena. To je nužda, znači definicija. A to je stanje izuzetne ili vanredne poteškoće ili opasnosti koja čovjeka prisiljava da privremeno izostavi obavljanje onoga što je naređeno ili da uradi ono što je zabranjeno, kako bi sačuvao jednu od univerzalnih ljudskih vrijednosti. A univerzalne ljudske vrijednosti su vjera, život, imetak, čast i šta još, potomstva. To su univerzalne ljudske vrijednosti, neki dodaju čak i razum. To su univerzalne ljudske vrijednosti. Znači, vjera, život, razum, imetak i čast, neki dodaju, kažem, potomstvo. Tako je, na primjer, dozvoljeno izgovoriti riječi kufra nevjerstva, odnosno zanijekati neuzbila Allaha, ako nas prisili na to, ako smo prisiljeni, ako ćemo tako sačuvati život. Ako ne bi zanijekali, onda bi nas ubili. Recimo, bilo je takvi slučaje u proteklom ratu. Kada su ljudi morali neuzbila da psuju, da ovo, da ono. Jer ovaj, ako, ne bi to radili, bi ubijeni, U tom slučaju, to ovo je nužda ugrožen život i kaže psuj ne uzbila, džamije Ili izgazaj ne uzbila mushaf. I na osnovu, znači, ovog ajeta koji ću sada navesti, sam učenjaci su pravilo da nužda čini dozvoljeno ono što je zabranjeno, odnosno da, je u tom slučaju je dozvoljeno zanijekati Allaha jezikom, a u srcu ostati čvrsto ubijeđen. Naravno, vjernik, vjernikova vjera ima nisu nikad upitni. Zato uzvišeni Allah kaže onoga ko zanijeće Allaha nakon što je u njega vjerovao čeka Allahova kazna. To je znači bez prisili. Osim ako na to bude primoran ili prisiljen, a srcem ostane čvrsto vjer. Znači u biti nijekanja Allaha je kufrne vjerstvo, izlazak iz vjere i džehennem. Osim ako je čovjek prisiljen, ugrožen mu život, u opasnosti mu život i on zaniječe Allaha i spasi život. A srcem ostane čvrsto vjer. To je uvijek. Drugi primjer je jedinje onoga što je zabranjeno. Uzvišen Allah je rekao, on vam jedino zabranjuje krv, strb i svinsko meso i ono što je u nečije drugo, a ne u Allahu ime zaklano. A onome ko bude primoran, sad Allah izuzima, znači one koji su u nuždi, a onome ko bude primoran, ali ne iz želje, nešto je, što mu je ovaj čovjek da to jede ili pije, nego samo toliko da glad utoli, pa gospodar tvoj će zaista oprostiti i sami biti. I ovo je pravilo, znači, kada nam je ugrožen život zbog gladi, nemamo ništa da jedemo osim mrljinu, našli mrljinu, u tom slučaju dozvoljeno da uzmijemo od mrljine onoliko koliko nam je dovoljno da sačuvamo život, a ne da se najdemo i ovaj da čefimo, jel? pa nam se svidi, pa se prenajdemo, mm. ili svinskog mesa, ili ako, smo, ako nam je, smo žijedni, nema u vodi nikakve tečnosti i naiđemo na nedozvoljenu, odnosno haram tečnost, bilo da je vino ili alkohol ili nešto drugo, dozvoljeno je da pijemo onoliko koliko će nam biti dovoljno da sačuvamo život. Ovdje dolazi do izražaja i drugo pravilo, a to je da se nužda određuje potrebom. To jeste da uzimamo onoliko samo koliko nam je potrebno. Samo koliko nam je potrebno. Znači ovo je, je neko podpravilo, jel? Zato je dozvoljeno učiniti zabranjen čin u mjeri koja će ukloniti nuždu. Naveli smo primjer svinjskog mesa. Poješemo samo onoliko koliko će nam biti dovoljno da preživimo. Osmo pravilo e, glasi otklanjanje štete i preče od postizanja koristi. Otklanjanje štete i preče od postizanja koristi. Znači, osnovni cilj šarijeta, ovo smo malo prije u međuvremenu spominjali, jeste otklanjanje štete od ljudi i pribavljanje koristi inače u ovom svijetu nemamo u potpunosti čiste koristi ili, odnosno one su malobrojne, čiste koristi, čiste štete su malobrojne. Da je nešto u cijelosti samo korisno ili je nešto u cijelosti samo štetno. Toga ima li malobrojno? U najčešćem slučaju radi se o stvarima koje sadrže i štete i koristi. S tim da su neke stvari u većoj mjeri korisne nego što su štetne, a neke su u većoj mjeri štetne znači nego što koristi U tom slučaju, ako dođe u, u koliziju, u sukob, šteta i korist, šta ćemo, čemu ćemo dati prednost? Ako, znači, hoćemo da nešto radimo, ali taj naš čin povlači štetu i korist. Tada je odklanjanje štete preče od pribavljanja koristi, jer šerijat veću pažnju pridaje zabranama nego naredno. Recimo, ako hoćemo da recimo koji je zabranjeno da čini ono čime pribavlja sebi korist, ako će time učiniti štetu svome komšini. Evo, naveli smo primjer, možemo tu uzeti kao isti primjer, zide ili kući. Pribavljamo sebi korist, ugrađujemo svoje dvorište ili pravimo kuću, a nanosimo štetu što ćemo u potpunosti zakloniti svjetlo u svome komši. Tada se daje prednost onome otklanjanju šteti nad pribavljanjem koristi. Znači, u pravu komšija Treba mu štetu otkloniti, a ne pribaviti sebi koristi. Jednom smo ovako sjedili negdje, pa je vruće bilo, pa braća je otvorila prozore i promahu napravili. Jako proma promah je opasna za zdravlje. To malo u mladosti se onaj manje osjeti u starosti, jel da ovaj, gore proma je opasna za glavu, za kosti. I sad pitanje, imamo tu korist da se otvori prozor i da puše, ovdje nije promah, možda malo gore da se otvore prozori, da puše, ovaj, da se nanese šteta mnogima, jer promaha svima šteti. Prije ili kasnije. Ovaj, znači imamo tu korist ili zatvoriti prozore da bi otklonili štetu od promaha. Kažem ja, navodim braću, kažem ovo je pravilo važeće, ja sam u prednosti, meni šteti i promaha i trebamo zatvoriti prozore jer ovaj, otklanjanje štete preće od pribavljanja koristi, što, će ste vi malo rasladiti, što će vam biti ovaj, ljepši i udobniji. Jer to znojenje neće vam plavo naškoditi. Znojenje neće vam plaho naškoditi, čak je znojenje vrlo često i zdravo. Izbacuje mi toksine, otrove iz tijela. Dobro, idemo dalje. Je li vam jasno ovo pravilo? Znači, ako dođe u pitanje da će neko pribaviti korist i ovaj, a drugi će imati štetu, dajemo prednost otklanjanju štete. Nećemo učiniti to jer ćemo na ni drugom štetu. Deveto pravilo, to je zadnje pravilo koje ćemo danas i obraditi, ima da kažem manji još dosta važnijih, ali nemamo vremena, je ne usporava se promjena suda i propisa sa promjenom vremena. To jeste ne smijemo usporavati promjenu propisa, šerijskog propisa sa promjenom vremena. Odnosno, sa promjenom vremena vrlo često se mijenjaju šerijetski propisi, ovo je pravilo vezano za ovaj, malo prije našu priču o pokrivanju žena, smjeru žena nositi uh, hlače, jeli, koje su dovoljno široke i nisu prozirne svi, Pa ću malo o tome, jel? Znači, ne usporava se promjena suda i propisa sa promjenom vremena. Ovo, malo obratite pažnju, ovo je pravilo, mislim da dosta ga niste ni čuli, a ono je veoma bitno. Postoje propisi koji se mijenjaju s promjenom vremena. Znači nekad propisi su bili važeći u nekom vremenu i došli, došli smo u drugo vrijeme, ti propisi recimo mijenjaju se. Kada? To su propisi koji su utemeljeni na, utemeljeni na običajima i navikama ljudi i svijeta iz tog podnevna. Pošto je urf, običajno pravo, ono se uzima u širijetu, kao izvor širijeta. Mi ga nismo spominjali, je to sporedno, sporedni izvor. Urf ili običajno pravo jednu ovaj, jednu knjigu, izvrsnu knjigu, odnosno to je doktorski rad od doktora Muhare orf Orfil, običajno pravo koje imate, pročitajte. Ona ono se uzima u, ovaj, obzir. Običaj te kako utiču na neke propise i navike. Zato kažem, pitanje oblačenja odjevanja je usko vezano za orf i za običaj. To je zbog toga što se s promjenom vremena mijenjaju potrebe ljudi. Znači nekada su potrebe prije 100 godina ljudi E, potrebe ljudi prije 100 godina bile su recimo takve, međutim danas su te promjene drugačije, te potrebe drugačije, promijenila se vremena, mi to sami znamo. Nisu bile potrebe iste, potrebe ljudi prije 100-200 godina i danas. I s ovom promjenom mijenjaju se i običaje jer potrebe utiču na promjenu običaja. A s promjenom običaja mijenjaju se i propisi koji su zasnovani na običaju. Ste razumjeli ovo? Ču ponoviti još jednom. Znači, s vremenom ili promjenom vremena mijenjaju se potrebe ljudi. A sa pod, e, mijenjanjem potreba ljudi mijenjaju se i običaje. Znači, kad ljudi imaju druge potrebe, javljaju se drugi običaj, navike. A s promjenom običaja mijenjaju se i propisi koji su na njima bili zasnovani. Ako su neki propisi, ne, propisi nekada bili zasnovani na običaju tog naroda, Promjenom tih običaja mijenjaju se i propisi koji su bili zasnovani na tim običajima. Što se tiče propisa koji su zasnovani na šerijetskim dokazima, oni se ne mijenjaju s promjenom vremena. Čak su ti propisi zasnovani na kuranskom ajetu ili hadisu, ne možemo kazati sve drugo vrijeme, sad ne moramo okazati pet puta, dosta tri puta, ne radi se. Posao, biznis, ovaj, tempo života, ne možemo, dosta tri puta, i dosta dva puta, zabavi i akšan to se ne smije, to niko ne smije izmijeniti. Kao recimo uzet ćemo propis e, smrtne kazne za onoga ako namjerno ubije. To je kuranski propis. Valekum fil kisasi hayatu ja ulen alba. Vama je odmazni, odnosno smrtnoj kazni, opstanak vi koji se razumom obdaren. Smrtna kazna je Allahov sud. Onaj koji je ubio nekog bespravno, uzeo život i njemu se uzima, gotovo. To se ne smije, to se ne mijenja s promjenom običaja vremena. Iako je, kažem, čak i u mnogim arapskim zemljama, islamskim zemljama, ovaj, u većini ne važi taj sud propis. Jer je u zakon zapostavljen, zanemaren. Pa se propišu dugogodišnje kazne. E, zatvorske kazne, recimo, od 20 godine i tako dalje. To nema niko pravo da izmini. Tako isto primjer recimo za kamatu i onaj Kur'anom zabranjen opet i navodim po primjer Niko nema pravo da kaže, to je promjena, sad je običaj drugačiji, sad je, ne može drugačije živjeti osim s kamatom ili poslanje s kamatom. Tu niko ne može ovaj, dozvoliti ili zabraniti ako je nešto halal. E sada se malo dotaknemo ovog pitanja, obavišen sam da prošli put nešto nije bilo jasno, vezano za pokrivanje žena i oblačenje žena. U biti, ono što šerija traži od muškarca ženi da pokriju svoje stidno mjesto da pokriju svoje stidno mjesto. Ako je stidno mjesto ženi, njeno cijelo tijelo po jednom mišljenju ili po drugom mišljenju ovaj, cijelo tijelo osim lica i šaka i nogu do članaka, žena mora da pokrije to tijelo. Kako će ga pokriti? E, to u biti nije toliko ni značajno. Bitno je da je, da je tijelo pokriveno, E, bitno je da je tijelo, znači da odjeća ne oslikava dijelove tijela i bitno je da odjeća nije prozivna, da se kroz tu odjeću ne vidi tijelo. To su ti osnovni uvjeti za ispravnost odjeće. Znači da pokrije svo stidno mjesto koje je propisano šerijetom, to je prvi uvjet, drugi uvjet je da, nije, da odjeća nije ovaj, prozirna i da nije tjesna da oslikava dijelove tijela. Neki još dodaju pravo aj, da, da, nije, da odjeća nije striktno muška odjeća. Da to nije samo muška odjeća, onda bi to bilo ponašanje muškaraca. Međutim, to je pitanje relativno šta je muško, šta je žensko u vremenu, u zavisnosti od da i običaja naroda. Znači, u biti osnov je ovaj, dozvoljeno ženi da nosi široke pantalone, plaće, ako ispunjavaju ove uvjete koje su malo prije spomenuli, ako nema namjeru da s time ponaša muškarci. U osnovi je to, jel, u osnovi je dozvoljeno i ovaj, kažem, međutim, bolje je i čestitije i vrijednije da se nosi odjeća koja je šira i koja je manje privlačna i manje upa. A što se tiče boja, u biti kažem, boje, sve su boje Allahove, tim da postoji u nekim hadisima da je mekruh nositi potpuno crvenu i potpuno žutu boju. Sve ostale stvari osnovne su dozvoljene. Stoga po tom pitanju naravno i muškarac i žena trebaju gledati da su što čestiti obučeni, da svojim izgledom i svojim jeli, prizorom ne privlači pažnju drugi i tako dalje. Posebno žene, pošto su žene znači ovaj one su eh, predmet da kažem, fitne i, smutnje, odnosno izazovne su za muškarce, one trebaju voditi brigu o tome kako će biti obučene i kako će, ovaj, kako će odjeću, odjeću nositi. Ovim bi završili današnje naše predavanje i ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da da ova predavanja budu od koristi svima nama. Ja se nadam da smo makar nešto naučili. Oni koji su slušali, vjerovatno su dosta toga i zapamtili, a oni koji su i slušali, pisali, oni su prednosti jer moći nekada je ponoviti, to obnoviti. Imate sutra te ispite neke, jel, sad koliko ćete moći ovaj, to sve ponoviti, naučiti, ja ne znam. Ovaj, imate papire od prvog predavanja, već imate, ostavit ću i ove danas, kako ćete doći do nje, ne znam. A za